לבוא, לא מאמין שהוא כבר פה, מחכה לי יום ראשון. מסיימים את השיעורים, בהנדסה במדעים. כותבים ביחד את התשובות, רק הספרות שלו שונות, אבל ביחד לא טועים. במגרש משחקים ושוכחים מההורים יודעים על כל המגלשות עפים רחוק על נדנדות ועל הארץ נוחתים קופצים חזק על הספות מדמיינים הרפתקאות מחסלים את הממתקים, מתחבאים מהגדולים, לא מכבים את האורות. סבא משמררים אני לאלפים בצרפת ולמצרים ואילת להתראות לשיעורים פותחים את השבוע הזה בסבבה, כמו שצריך. הכי טוב. כן. ו... אלה היו uh, מיכאל גרייל סאמר ואשתו שמרית, הוא עם הכינור והיא עם הכלים שלה, וזה נקרא סבבה. שיר חדש? אה, לא כל כך, אבל שיר חמוד מאוד. בהחלט. ואם אנחנו כבר מדברים על אה, מיכאל גרייל סאמר, אז נאחל לו uh, מזל טוב. אתמול, uh, אה, מאתמול הוא בן 39 באופן רשמי. מזל טוב. ומי שבשבוע שעבר היה לו יום הולדת, 73, זה בועז שרעבי. גם מזל אז טוב. גם מזל טוב, ואנחנו uh, נעשה כבוד לבועז שרעבי באמצעות מיקי גבע, שעושה את... אה, אה, הוא עושה אותו מדהים. הוא עושה אותו בגרסת הקורונה ל"הלוואי", מיקי גבע. הלוואי ומענן ירד עלינו כסף. הלוואי שלא יחדשו לנו את החל"ת. הלוואי שאשתך תחליף כבר את הפיג'מה הלוואי שעטלף אחד לא יגמור את העולם הלוואי, הלוואי שילדים ילכו לגן בבוקר הלוואי שלא נתגרש עד אז כולם הלוואי שאת הארון של הממתקים מישהו ינעם שער זרה בית שנן. הלוואי והתמזגו גם ביבי וגם גנץ, הלוואי, הלוואי ואשתך תהיה רזה כמו קודם. הלוואי שיהיה למה לקום בבוקר, הלוואי שילדים לא יציירו על הספה אך אח שמם, הלוואי לחגוג לבד את ליל הסדר, הלוואי שאשתך תוריד כבר את השפם. <laughs> הלוואי שטרון של הממתקים מישהו ינעל. הלוואי שמשלוח מהסופר יגיע ב-2027. הלוואי שהקוסמטיקאי תקבל אותך בבית. הלוואי, הלוואי שלא יחזרו לי give up. של שקט. נחמד. גדול. תמיד מצחיק. אין בהחלט, מה להגיד. עושה אותו מדהים. אה, וחפשו את הקליפ, כרגיל, ביוטיוב. כן. אז בואי נמשיך עם אה, קורונה. למה לא? היא כבר פה, אז... אה, שיר חדש לגמרי, לגמרי, מהשבוע שעבר. שיר, שיר של... Uh, אלכס טופל מיציאת חירום, והשיר הזה נקרא בעצם מה שכולנו אה, חושבים, תאשימו את הקורונה. וואלה. הרבה דברים טובים יוצאים אה, מאומנים בתקופה הזאת. נכון. הקורונה עושה אותם יצירתיים. בהחלט. אולי יהיה לנו זמן, אם יהיה זמן, אולי נשמע עוד כמה דוגמאות. אבל בינתיים אלכס טופל... תאשימו את הקורונה, אם כבר להאשים מישהו, תאשימו את הקורונה. היא בטוח אשמה. קשרו את הידיים, מכאן זה במילים, מכאן זה בעיניים. עכשיו הוא חשוב מיידי. התשוקה תחכה לאישור רפואי. וברדיו שיר של הביטל, All we need is love. שיר ישן בתמימות של הסיקסטיז, שחסר עכשיו. I love you, love you, love you, love you, אבל אל תתקרבי. could טוב, אז אה, הוא הזכיר שמה את הביטלס, ואתמול יצא לנו סוף סוף לראות אה, בהקלטה את יסטרדי. אחלה סרט. אז אה, נספר למי שלא יצא לו לראות את זה, קודם כל שיחפש את זה ב-VOD. ב-VOD, זה נמצא זה שם כדאי. אפילו חינם. אה, אז למי שלא ראה, זה סיפור על אה, אה, מורה, שהוא מורה לשעבר שרוצה להיות מוזיקאי, אבל לא כל כך הולך לו, ואז... ובינתיים עובד באיזה סופר או משהו. כן, ויום אחד קורה משהו בעולם, כל החשמל מתנתק לכמה שניות. כש, ובאותו זמן הוא גם נכנע, הוא, הוא אה, נקלע לתאונת דרכים, מאבד את, ה, את ההכרה, כשהוא מתעורר, והחשמל כבר חזר. הוא מתעורר מת... אחרי איזה שבוע, נדמה לי, או משהו. לא, פחות אפילו. מתברר דבר מוזר, זה שכמה דברים השתנו בעולם ב... בעקבות אותו, אה, אותה הפסקת חשמל. קודם כל, אין קוקה קולה, יש רק פפסי. אין סיגריות, אבל... דברים פשוט נעלמו מעל פני האדמה, לא היו, אף אחד לא זוכר שהם היו אי פעם. הרולינג סטונס שם, עדיין. אבל הביטלס לא קיימים יותר, אף אחד לא יודע מי היו הביטלס. ואז הוא פשוט מתחיל אה, אה, להמציא כאילו את שירי הביטלס. כאילו. לכתוב את שירי הביטלס, כן? וכולם מתפעלים מהגאון המופלא הזה. איך לא, הביטלס. למרות שאד שירן, שמגלה אותו כביכול בסר, וגם הופיע שם, הג'ינג'י הזה, הוא מציע לו לשנות את היי ג'וד ל-היי דוד, כי זה יישמע יותר... אה, ככה הוא חושב. אז לקראת סוף הסרט, הסרט הוא כבר לא יכול... ויש גם סיפור אה, אהבה שם כמובן. כמובן. הוא לא יכול לשאת יותר את ה... אה, אה, אבל הכי חשוב, הוא מגלה שג'ון לנון חי. נכון. ג'ון לנון חי, רוברט קרליין משחק אותו, משחק אותו יפה מאוד. והגיע לשיבה טובה אפילו. כן, הוא מאוד... Uh, הבחור, משחק אותו uh, המיש פטל, uh, מאוד, uh, מאוד נרגש מהעובדה שלנון בחיים, והוא בן 78. אבל הוא לא עוסק במוזיקה. אבל לא עוסק במוזיקה, אבל הוא מאושר בחייו. ועוד דבר, מתגלה שחוץ מ, אה, מג'ק המוזיקאי, יש עוד שני אנשים בלבד בעולם שיודעים שהיו, שהיו ביטלס. שזכורים כזה אבל, דבר. אבל הם כל כך מרוצים ואוהבים שמישהו שר את השירים האלה, שהם לא הולכים להסגיר את ה... את הסוד, חוץ מזה, מי, מי, מי בכלל אה, יאמין. היה מאמין להם, כן. אז בסו, לקראת סוף הסרט הוא... אה, אתם יודעים מה, בואו בוא, בוא בוא לא נעשה ספוילר, מה, מה קורה לקראת סוף הסרט, רק נגיד שב... נגיד שאהבה מנצחת. בואו נגיד שבסוף הסרט, אה, ג'ק, יחד עם אה, שר לילדי אה, בית הספר, את אה, השיר הזה של הביטלס. הוא שר איתם וזה מקסים. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, Girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, Blatty, oh, Blatta, life goes on. יופי של ביצוע. כן. בכלל, אני... כל סרט שיש פה בסקול של הביטלס, לא צריך יותר מזה, לא משנה על מה הסרט. טוב. את רוצה עוד ביטלס? אני תמיד רוצה ביטלס. אז הפעם, ביטלס בעברית, אין שום קשר בין הטקסט המקורי למה שנשמע. יש לנו פינה כזאת, לא? ולעיתון קום. כן, ימי אבל, חמישי בבוקר. אבל אפשר לגנוב את זה גם לפה. למה לא? אה, זה גם מתקשר לחג השבועות שהיה לנו כאן אה, עד אתמול. מה הקשר בין הביטלס לחג השבועות? אם תחכי בסבלנות, אז, אה, אז תכף תדעי. כי הרי חג השבועות זה חג הפירות וכל הדברים הטובים ביקורים ש- שנתברכה בהם ארצנו, זאת אומרת שבעת המינים. כן. אז בשנות ה-60 הייתה להקה ישראלית שנקראה שבעת המינים. הם שרו גם שירים מקוריים, אבל הרבה מאוד שירים שהיו מבוססים על אה, שירים... מישהו אה, שאני uh, מכירה היה גבי שם? גבי ברלין. אה, מכירה. גבי, כן. Uh, ואמנון נדב, שהוא היה מכירה. בכלל uh, בקול ישראל אחר כך. Uh, אז אחד השירים שהם שרו התייחס גם לסוג של... Uh, זה ירק בעצם, כן? כי זה צומח אה, באדמה, אבל הוא לא נכלל בשבעת המינים. גזר. גזר. שיר על גזר? שיר על גזר, שדידי מנוסי כתב. למנגינה של הביטלס. ותכף... אה, זה מעניין. כן, ותכף את אה, תשמעי, ואתם תשמעו, במה מדובר. אדם שלא יאהב לטעום מגן הירק, איזה שפע יש למחר. קולורבי, סלק, אספרגוס וחזרת, חצילים, פלפל שום ובצל. אפשרי לבחור את התוצרת, אל תיתנו לי פול או אפונה. אל תיתנו לי צנון או כרוב או קישואים או טרת, במקומם הגישו לי מנה. של גזע אז גזת, גזת, גזת, הנשים בדרך כלל הן עם מאוד מבטיח ומעוררות הן תיאבון אף כי יש כאלה הנראות כמו אבטיח, וישנן דומות למלפפון. לא שום עלמה עם ראש של להט, יש לי כבר אחת לטעמי. כי אוהב אני ילדונת ג'ינג'ית משגעת עם שיער מבריק ואדמונית. וככה גרל של הביטלס הפך להיות גזר. נו. טוב, נו. אה, וכמובן, אנחנו נמשיך ככה ב- לעשות uh, עוד קצת שמח בשבועות יום אחרי. עוד ביטלס? כמה ביטלס אפשר בתוכנית אחת? אה, אפשר, אבל לא ביטלס. אלא? נינה סימון. היא גם טובה. אז אה, היא שרה ארץ זבת, חלב ודבש, בעברית. זה מתוך הופעה שלה בקרנגי הול. אה, לא בארץ? לא, לא, לא, כאן... היא. רגע. תראה, הייתה תקופה שאהבו אותנו, ואומנים מארצות הברית בעיקר, אומני פולק, הקליטו שירים בעברית. פיט סיגר למשל, שאחר כך הפסיק לאהוב אותנו, נינה סימון, הארי בלפונטה. התרשמתי. אז היא עשתה גרסת ג'אז פולק לארץ זבת חלב ודבש. והנה ככה זה נשמע, נשמע קצת. חלב ודבש, ארץ זבת החלב אהבתי. אפילו דרבוקה, כן? כן, אבל יפה. אחת הביצועים הטובים לשיר הזה. ו... לשיר הזה יש כל כך הרבה ביצועים, אז הנה עוד אחד ש... אני מתאר לעצמי שרבים לא כל כך שמעו עליו. אז הנה. Halabarabash, Eretzamatala. Halabarabash, Eretzamatala. Halabarabash, Eretzamatala. Halabarabash, Eretzabotahalab. Zabotahalabudebash. Bosch bush. Eric ארץ זבתה, חלב. אבל איזה יופי. איך הם מקבלים את זה יפה בקנגי הול, את, אה, את הביצוע הזה של אה, נראה לי שמה שהייתה עושה להם שם, השאר עליהם היו מקבלים יפה. אז... אה, אבל זה ביצוע יפה. כן, ו... מה אני אגיד לך? אישה ארץ זבת חלב ודבש, אז כשחושבים על דבש, חושבים על כוורת, וכשחושבים על כוורת, חושבים על השיר הזה, אבל לא בהכרח בביצוע הזה. Long ago when he was young, he was really kind of dumb, but he always said hello and closed the door. He made fire out of sticks and some other clever tricks and was basically a scintillating bore. Then one day when he was ten, coming slowly round the bend, he encountered what appeared to be a shell. But when he took a second glance, in his heart he felt romance. He decided he would call the turtle now. Cause he found him right on the street. He was crawling on his feet. And when you find yourself a turtle and you don't know what to do, the best thing is to take him home with you. Why don't you play eyes to see good old Melvin in somebody else's arms. Cause he found his found right on the street. He was crawling, he was crawling on his feet. And when you find yourself a turtle and you don't know what to do, the best thing is to take a moment, you with you. try again. Being a turtle is a drag. Melvin tried to chew the rag, though by then it seemed that Morris lost his interest. And two weeks later he was seen with this frog of wealthy means, who was formerly a very gorgeous princess. Cause he found him right on the street. He was crawling on his feet. But when your turtle starts complaining and he's making quite a fuss, try putting him in moving past. And if you need more ideas, just ask old Morris. איזה יופי. כן, זה באמת יפה, וזה, אם אני אה, זוכר נכון, זה הופיע בבי-סייד, ב- של הגרסה האנגלית ל"נתתי לך חיי", שהם הוציאו... לכבוד אה, האירוויזיון. הם הוציאו אחרי שהם הופיעו באירוויזיון, אז הם אה, הוציאו סינגל, היה שם את הגרסה אה, האנגלית של "נתתי לך חיי", נקרא She looked me in the eye. משהו כזה, כן. וזה... אני מניחה שהמילים של דני סנדרסון. ברור. ברור, ומי שאמר כישרון try זה גידי גוב, ומי שנשמע שם בסוף זה פוגי. כישרון אדיר, סנדרסון, וזה מדהים, זה עצה יפה, אהבתי. עכשיו, באירוויזיון, אה, ב-74, אה, בטח זוכרת, ואם לא אז נזכיר, אה, כוורת שם שביעייה הופיעו על הבמה רק כשישייה. הייתה איזושהי הגבלה או הייתה משהו? הייתה הגבלה, ויוני רכטר היה מנצח על התזמורת. כן. אבל שזה התאים לו מאוד. כי לו הוא, כפפה אה, הוא הרי מילא למד על זה בקונסרבטוריון, נכון. באקדמיה למוזיקה, סליחה. אה, והוא יודע לנצח. עכשיו, יוני, קצת לפני הקורונה, הוציא אלבום חדש לילדים, שנקרא יוני ג'ירף. Mm, יפה. כי הוא בחור גבוה בלי עין הרע, גם שיחק כדורסל בזמנו. עכשיו, השיר הכי מסקרן שם הוא אה, שיר שמפגיש את יוני עם החברים שעשו איתו את הכבש השישה עשר, שזה יהודית רביץ וגידי גוב ודייוויד ברוזה וגם יונתן גפן. אנשים טובים אחד-אחד. כן, ויונתן גפן כתב אה, אופרטה, אופרטה קטנה על חתולת רחוב שקוראים לה פנינה. מתוך אותו אלבום? בוודאי. אז הנה, מתוך יוני ג'ירף, יוני וחברים. האופרטה הקטנה על פנינה. להורים מנומרים, אבא שלה יצא לציית, וגם אמא שלה ברחה אחרי שני עכברים. לפני שעזבו שלך. פנינה, זה אחד הסיפור על פנינה. עכשיו, אנחנו נגיד, נאחל יום הולדת שמח. הוא לא שומע אותנו, אבל נאחל לו יום הולדת שמח. הוא בן 90. קלינט איסטווד. הופה, יפה. בן 90 היום. אה, עכשיו, קלינט... ועדיין אה, פעיל למיטב ידיעתי. נכון, ושימשיך להיות פעיל. עד 120? כמה שירצה. עכשיו, קלינט איסטווד אמ, הוא גם אוהב מוזיקה. הוא גם ביים סרט על אה, פארקר, צ'ארלי פארקר. אם אני זוכר נכון, יכול להיות שאני טועה, נבדוק את זה. אבל הוא אוהב מוזיקה, כן. והוא אפילו הקליט כמה אלבומים. הראשון... לא ידעתי. עכשיו את יודעת. הראשון כן. היה אה, בתחילת שנות ה-60, באותו זמן, קלינט, ש... כעבור שנים התפרסם בזכות אה, מערבוני ספגטי והטוב הרע והמכוער וכל זה, הוא בתחילת הקריירה שלו אה, שיחק בסדרת מערבונים שנקרא רו-הייד. את זוכרת את שיר הנושא הזה מהאחים בלוז, שהם שרו בתוך הכלוב, כן, שזרקו כן, עליהם? כן, כן, כן, אי אפשר. אז, אה, אה שיר שזכה להרבה כן, ביצועים כן. לדעתי. הוא לא שר את, את שיר הנושא, ואם הוא שר, אנחנו לא נביא את זה עכשיו. מה שכן, הוא ניצל את העובדה שהוא פופולרי בגלל, אה, בזכות הסדרה הזאת, והוא הוציא אה, אלבום של אה, קאברים של שירים, שירי בוקרים. ואנחנו נשמע אחד מהם. אלבום שהצליח? לא כל כך, אבל יש אלבום. טוב, בוא נשמע. אולי נבין למה לא הצליח. מתוכו שיר מאוד ידוע, שנקרא Don't Fence Me In, שזה אל תכניסו אותי לתוך גדר, אל תגבילו אותי, שיר של קאובוי. ששר Give קאובוי me אמיתי. land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me saddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't stand hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please. Don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. Underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Mountains high. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't stand hobbles and I can't stand fences. Don't, Don't fence me in. Don't, Don't fence me in. Don't fence me in. Don't fence me in. הוא גם שר יפה. שיר יפה וביצוע לא רע בכלל, אהבתי. עכשיו, בגלל שבכל אה, זאת 90 זה גיל שמגיעים אליו רק פעם אחת, ולא כולם. אז צריך לתת עוד קלינט אחד. למה לא? ניתן לו את כל הכבוד. אה... עוד שיר שלו? רגע. קודם סיפור. קודם סיפור. קודם סיפור. בסוף שנות ה-60, קלינט איסטווד, יחד עם לי מרווין וג'יין סיברג, כיכבו במיוזיקל, אה, בקולנוע, שנקרא באנגלית Paint Your Wagon, בעברית קראו לו המכורים לזהב. זוכרת. עכשיו, אה, לי מרווין שר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את uh, כוכב נודד, Wondering Star. השיר הזה הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. עד כדי כך זה היה פופולרי שהביטלס, לא זוכר באיזה שיר, אבל נתקעו במקום השני, לא הצליחו להתקדם בגלל לי מרווין. בצד השני כן. של הסינגל הזה היה שיר של קלינט איסטווד, שנקרא I Talk to the Trees. אז בואו נשמע קצת מהשיר הזה. שמן הסתם הצליח פחות. מצד שני של סינגל, כמעט אף אחד לא הפך את הסינגל המצליח הזה בשביל לשמוע את השיר. I talk to the tree, but they don't listen to me. I talk to the stars. but they never hear me. The breeze hasn't time to stop and hear what I say. I talk to them all in vain. But suddenly my words reach some else's ear, at someone else's heartstrings too. I tell you my dreams, and while you're listening to me, I suddenly see them come true. I can see us on an April night, looking out across a rolling farm, having supper in the candlelight, walking later arm and arm. Then I'll tell you how I passed the day, thinking mainly how the night would be then I'll try to find the words to say all the things you mean to me. tell you my dream. And while you're listening to me, I suddenly see him come true. זמר לא רע בכלל. לא, בכלל לא רע, מפתיע לטובה. אז שוב, נאחל לקלינט איסווד הגדול, האיש והאגדה. יום הולדת שמח. עכשיו, אנחנו לא רואים את uh, הישרדות, לא VIP ולא בכלל, אבל מה, בהישרדות VIP הפעם, uh, יש uh, סטנדאפיסט בשם בני ברוכים, ובואו נשמע את הגרסה שלו. ל? לדירה להשכיר של לאה גולדברג. הפעם, דירה להשכיר בנוסח יהודי פרס. יש ספר ילדים שאני מאוד מאוד אוהב, גדלנו עליו כולנו, קוראים לו דירה להשכיר מאת לאה גולדברג. הוא יצא בגרסה הפרסית, חנות להשכיר מאת לאה גולדברגיון. בעמק יפה, בין כרמים וסעדות, ברחוב יהודה הלוי, פינת לוינסקי, ליד יפו תל אביב, עומד מגדל בן חמש קומות. ומי גר במגדל. בקומה ראשונה نصرت اشمنا کلایون به ویتا المشکوا میتپخت ای کلکخ شمنا شکاشلا للیخت بدبخت بکمش نیا گارا گیورت نصرت کلایون محلخت اصابی کوریم کی بانیا گاریم به واتی مخیریم به کماش ریشید گارا گیورت ازاد نکیاب مگوندرت علا ساوار یشلا سرت בקומה רביעית גרה סנאית, בשמחה ונחת, אגוזים מפסחת, ובקומה חמישית, וזה גם כי היא מפחדת מצ'ש, גרה גברת אסתר, אז היא גרה בקומה חמש, אך שבוע לפני ארזה חפשיה ונסעה, איש לא יודע לאן ומדוע, פרר כרד או פרר כרד. כתבו דרי המגדל שלט, תקום מסמר, מעל דלת וקבעו חנות להשכיר. והנה בשבילים, בדרכים, בבטבחתי, בחודקושי, אל החנות באים דיירים חדשים. ראשונה באה גברת רבקה צ'יה. לקומה חמישית עולה, קורע את השלט, פותחת הדלת, بیفنی میستاکلت با این می کلا خنویوت میساوی می ابگادی می انالای می اسدینی می اتیپیوت مزبریم لا هخنوت یافا خانوم اتاسی و کوپا تووا همید باخ یافه پا پولو سریخ میدباخ باخ گیورت سریخ لیمکور بگادیم خانوم تو چی میگی؟ هشخنیم انام تویم اخانیه پو به خانوت خواد لیواد این ترنگوله تا چلا کلا یو من میشکوان میروف چون من کخ سرش کنن کچرا للخید ها ترنگولت نیلوا و انمالا آلخا آلخا آلخا با ارنبت خانوم خیش مایر اولال کما اخرونا کوریت تشلید پتاخت دلید امیدت بیفنی به میستاکلت و امیدت انی لو کنه ایتا خانوم تازی انی اولی خیلی به بکنیون یالا بای خدافیست זה, טוב, זה מצחיק. זה מה... מצחיק, זה מצחיק. אבל בפרסית נראה לי הכל נשמע יותר מצחיק. אה, זה סטריאוטיפ. קצת כמו יידיש. זה סטריאוטיפ, כן, אבל כן, כמו יידיש. מה שעוד מצחיק זה שהגענו כבר אה, לסוף התוכנית. ובגלל זה לא נתנו לו עד הסוף עם הסיפור. לא, הוא כבר הגיע לסוף. זה נקטע ככה. אה. אה. אז קודם כל, תודה לאמירה. תודה לך, אהרון. ותודה רון. לדותן, ותודה לכם. שהייתם איתנו שעה שלמה. כן, תחזרו בשבוע הבא לעוד uh, צחוק בשתיים, ואנחנו נסיים עם שיר חדש, שיר סולו ראשון של תאיר חיים מאיווה. אה, יפה, את איווה, ראינו אותה. ראינו הופעה נחמדה מאוד שלהם בתל אביב, באיזשהו פארק. הן מקסימות, הן מוכשרות. אז אה, אני לא יודע אם AY ימשיכו או לא ימשיכו, אבל בכל אופן... אני אה, מקווה שכן. תאיר חיים, האחות הבכורה, אה, עוד התחילה לעבוד על אלבום חדש. ושיהיה לה בהצלחה. והשיר הראשון מתוכו נקרא מתבשלת לאט. ואם תאיר חיים ומתבשלת לאט, אנחנו נסיים. אם יתבשל לכם משהו על הסירים, תלכו לבדוק. שלא לא יישרף, בדיוק. שרף, ותחזרו אלינו. ושיהיה לכם אחרי שבוע. שיהיה שבוע טוב. ביי. כמו המין של שבת, בעולם של אינסטנט, אני מתבשלת לאט. אני מתבשלת לאט, כמו המין של שבת, בעולם של אינסטנט.